таксама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. сённяшняя перадача праёмістую фразу кароткі выраз якім у дачыненнях людзей ацэньваюцца гістарычныя падзеі для беларусаў краязнаўчая сведамасць яскравае выключэнне а не правіла ёмістая фраза бярэцца зазвычай са школьныя праграмы і не ўнікаючы ў дэталі чалавек дасць адназначную характарыстыку хану мамаю або фашыстам другая крыніца расповеды дзядоў у І тут ужо падключаецца жывы рэгіянальны досвед пакаленняў. А пасля прыйшлі немцы, распавядала мне адна вясковая бабуля. Усе хорошыя, гладкія, дзіцям шакалад давалі. Яшчэ больш складана з савецкімі партызанамі. Тут жывы рэгіянальны досвед часта ўступае ў супярэчнасць з фармулёўкамі школьнай праграмы. А ёсць і такія гістарычныя з'явы, што ў падручніках не прапісаныя. І адзінае, на што даводзіцца спадзявацца, гэта жывыя ўспаміны людзей. Напрыклад, слуцкае паўстанне два году. Агляд лёзунгаў таго часу я папрасіў зрабіць Сергея Шупу. Кожная вайна, паўстанне, бунт і падобныя сацыяльныя забурэнні звычайна асацыююцца з кароткімі ёмістымі лёзунгамі, якія тлумачаць іх на змест сутнасць ды матывы. За нашу і вашу свабоду і ўсім усё ясна. За родзіну за Сталіна таксама. Дранк на хостын, адваюем ад бандытаў тэрытарыяльную цэласнасць рассеі. Патрыя Омуэрте. Усё гэта гучыць як удалыя загалоўкі гістарычных раманаў – Часам яны нараджаліся ў полымі самых падзеяў, пісаліся на штандарах і вялі іх удзельнікаў наперад у бой на смерць. А часам, прыдуманыя пазнейшымі ідэолегамі, яны мелі мала агульнага з рэальным зместам падзеяў і маглі б падацца ўдзельнікам недарэчнымі ці нават крывадушнымі. У гэтым сэнсе слуцкае паўстанне да сёння застаецца нібыта і безыменнае паўнацэннай беларускай дзяржавы з беларускім апаратам прапаганды ў двадцатым стагоддзі так і не ўзнікла таму слуцкае паўстанне ніколі не было аб'ектам афіцыёзных прапагандысцкіх распрацовак калі б пра школьныя падручнікі раманы вершы кінафільмы тэатральныя спектаклі тэлесерыялы у сведомасці грамадства утварыліся простыя і гладкія штампы нават не будзем гадаць як бы яны гучалі што ж узняла случакоў на гэткі амаль безразважна безнадзейны чын. Беларусь тады ўжо сёмы год даўжэй напэўна за іншыя краіны Еўропы жыла ў стане вайны. Прычым сама случана трэці год перажывала няспынныя змены акупантаў. І вось надышоў даволі нечаканы момант, калі раптам саслучаныя сышлі і расейцы і палякі. Край упершыню за доўгія гады апынуўся ў палітычным вакууме заняць гэтае пустое месца, пакуль не прыйшоў хто іншы і стацца гаспадаром сваёй долі тут і цяпер, вось магчыма той просты лёзунг моманту. Свой лад у сваёй хаце, кавалак зямлі, сякі такі дастатак для сям'і, дабрабыт і бяспека блізкіх, якія большыя прыярытэты маглі быць у тагачаснага беларускага селяніна. На гэта вельмі дарэчна наклалася яшчэ і прапаганда беларускіх эсэраў з лёзнугамі зямлі і волі, з якімі яны якраз і асацыявалі незалежную Беларусь. І яны пайшлі і ўзялі тую ўладу і трымалі яе, пакуль не прыйшоў нехта, каб зноў яе забраць. Ды і няважна, хто гэта быў, прыйшлі, каб выгнаць цябе з тваёй хаты. Тут ёсць за што ваяваць. Дык якія формулы, якія лёзунгі нараджала случана 80гадовай даўніны. Дамо слова архіўным дакументам і публікацыям. Лёзунгі абуджэння. Паўстаў народ разбівае кайданы няволі. Справа паўстанцаў не згіне, бо яна гэта абуджаны народ. А вось лёзунгі праўды. Не ў сіле Бог, а ў праўдзе. Наша справа справа праўдзівая. Сіла народная пераможа, Праўда заўсёды закрасуе. Лёзунгі бацькаўшчыны. Паўстанцы цвёрда стаяць за незалежнасць і свабоду роднай беларусі, за незалежную дэмакратычную Беларусь, тым, хто першыя паўсталі ды пайшлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына. Дарэчы, гэтая формула выконвае ролю афіцыйнай у эміграцыі. Магчыма, яна пры наяўнасці сапраўднага беларускага агітпропу магла б стацца афіцыйным клішэ аднак абсалютна пераважаюць у слуцкіх настроях лёзунгі свайго ладу зямлі і долі. Вось жа ад бязладнага натоўпу, якому хацелася толькі людзьмі звацца, да гаспадару сваёй зямлі і долі прайшло крыху болей за 10 гадоў. Аднак на дзіва лёзунгі слуцкага паўстання жывуць яшчэ і дагэтуль, ніяк не могучы дачакацца сваёй рэалізацыі. Сергей Шупа перагледзеў архіўныя матэрыялы пра слуцкае паўстанне ў пошуках яскравага ацэначнага выразу. Тым часам зміцер бартосік праехаў па мясцінах паўстання з мэтаю адшукаць тую трапную фразу ў гутарках з землякамі паўстанцаў. Добра было б заехаць у гэтую вёску выпадкова, нічога не ведаючы пра падзеі два году, ні з энцыклапедыяў, ні з газетных артыкулаў. Ехаць сабе па сваіх неадкладных справах, мілавацца прыгожымі слуцкімі краявідамі, пагоркамі парослымі хваёвым лесам, раптам звярнуць увагу на агромністы пясчаны кар'ер перад чарговай вёскай, а пад'ехаўшы да вёскі крыху сцяцца ад яе назвы грозава. Грознага ў краявідзе вёскі знойдзецца няшмат, але калі выехаць на яе галоўны пляц, на якім замест царквы стаіць абшарпаны клюб і крама, дык на іх тле позірк сам выхапіць вялізны драўляны крыж з прымацаваную жалезнаю пагонію і шльдаю пад ёю, на якой вандроўнік па самай савецкай з савецкіх земляў прачытае, што тут быў сфармаваны грозаўскі полк, які удзельнічаў у слуцкім антыбальшавіцкім паўстанні у лістападзе снежні 1920 году. А праз квартал ад гэтага крыжа бачнае ружова-балотнае выцвілае палотнішча па-над сельсаветам. Міжволі кожны сустрэчны можа падасцца калініслаўным нашчадкам паўстанцаў, дык прыродным нацыяналістам. І можна з палёгкую на душы працягваць свой шлях далей, ведаючы, што ёсць яшчэ ў нас месцы, дзе не дадуць чапаць незарэгістраваныя сімбалі далей. Але я ведаў, куды ехаў. Вядома, я не чакаў сустрэць жывых сведкаў тых баёў. Мне б хапіла проста слова удзячнасці на адрас палеглых, ці нейкага слова адгалоска тых падзеяў, што праз пакаленні не страціла б сэнсу таго, што тут адбывалася. Пачаць сваё апытанне вырашыў з нестарой з густам апранутай кабеты, што ішла ў краму. Я не знаю, даже не включайце микрофону. Ничего не знаю даже, что так сказать. Нормально стоїть пам'ять, стоїть крест, ніхто його не, не знищає. Це такі давні події, що ни с чем не связанное, может быть, там местные какие-то жихары, а мы тут все приезжие. Не отримавши того, на что сподевался, я рызыкнул подвести до двух бабулек, что живенько болботали на призбе, и нарвался. Про этих балахуцев, вот про это батька мне рассказывал, балахуцев, да это ж бандиты были. Іх іначай не называлі як бандіта. Раптам гаворка перайшла на тэму савецкіх партызанаў. Не, кумлатроса <laughs> не звалі. Ідуць партызаны, да кажуць. І прыяны зналі, прыдуць, кажуць, ну кумлатросу прышлі. Не розумскі. Не. Там, когда мы жителей тут нет. Тут Фактически. Тут еще да, уша на Не, не, тут нема, тут еще наезж. Меж тем на пляц вышли два хлопцы годов по 10. Я вырешил поспытать у них. что гэта за крыж стаіць і вось што яны мне адказалі а это это раньше, раньше был дедам ну, не, не дома, а тут у нас возле Слуцка были оборонцы. И вот им поставили ну, в честь э, а военных а это, людей. За освобождение тут где-то было поле боя там. Ну, вот и поставили, ну, благодаря этому крест поставили. А с кем бились? Ну, с расистами. С кем? Слышишь, ну, слышишь, как постали, там, где, кажется, то есть, не, не чули, понимаешь? Тое, што хлопчыкам у школе прамылі мазгі, гэта не дзіўна. Дзіўна тое, што яны ў свае 10 гадоў не могуць прачытаць шыльду на крыжы, а хутчэй за ўсё проста не маюць такога жадання, не прыходзіць у галаву. Болей губляць часу ў такім навалачным грозаве я не захацеў. Дзякуй і на тым, што не падымаецца рука паваліць той крыж. Я рвануў на іншы бок былога тэатру вайсковых дзеянняў у семежава. Гэта ўжо было мястэчка з палацам культуры, з крамай, з кварталам пяціпавярховікаў, абкладзеных кабанчыкам. З тыпавым абеліскам палеглым у апошнюю вайну воінам чырвонага войска, жаўнер са сцягам пафарбаваны срэбнаю фарбай. І як у пакінутым за паўсотні кіляметраў адсюль грозыве прыгожы беларускі крыж з прымацаваным бел-чырвона-белым вянком. І як у грозаве крыж жыў сваім жыццём, больш багатым і напоўненым за жыццё тутэйшага люду, які шарахаўся ад майго мікрафону нібы ад пісталета, які не мог сказаць і двух словаў пра слуцкае паўстанне, хаця б тых, што напісаныя на крыжы, а ўжо тым больш выказаць сваё стан стаўленне да таго збройнага чыну. Але ўсё ж мне пашанцавала. Патрапілася мне адна прыгожая старая, якая сказала няшмат, але адначасова і многа. Ну адна бабушка казала, што тут расстрэльвалі, а каго ну, якіх белагвардзейцам сі каго я я не ведаў добры бо не сачу як я з 22 -го году а вас не было в 20 -м чула, что расстреливали, а кого, что не знаю. То, то красные наступали, то белые наступали, да одно друг били, да вот, вот что было. Кто ведал, что будет, какая власть лепшая, никто и не ведал. И я такие, как мы, я думаю, что, что, ты, что бы я видела, кто нам будет лепше. Ну, согласны вы тени? Лепше свое? А якая свая, которая свая, которая чужая. А Бог не ведае, которая на свая, которая на чужая. І то свае людзі, і то свае людзі. Думаючы над гэтым нібыта простым бабульчаным пытаннем, а которая ўлада свая, я ехаў у сталіцу гэтага краю ў горад Слуцак. Пасля тых стагоддзяў самых разнастайных акупацыяў паспрабую разбярыся, хто свае, а хто чужыя. Менш за ўсё хацелася думаць пра тое, што ў слуцку мяне чакае такая ж няўдзячнасць нашчадкаў да тых, хто сваім жыццём вырашыў заплаціць за адказ на тое старое беларускае пытанне. Вечаровы невялікі горад здзівіў колькасцю машынаў на цёмных вуліцах. Інтэнсіўнасць руху сапраўды адпавядала сталіцы, як зрэшты і колькасць мінакоў у цэнтры гораду. Я ўстаў на галоўным пляцы пад помнікам Леніну, дастаў мікрафон і пачаў пытацца ў случакоў пра адно. Ці чулі яны што-небудзь пра слуцкі збройны чын. І вось такая атрымалася карціна. На кожныя прыкладна 5 чалавек, што не чулі пакуль нічога прыпадаў адзін, хто нешта ведаў. Праслухайце найбольш цікавыя адказы. Вось што кажа гэты прыстойна апрануты спадар. Вы ведаеце што-небудзь пра слуцкае паўстанне два -го года. Ведаю і а што? Вельмі немнога. Збунтаваліся супраць бальшавікоў свой час. Праз 40 дзён, ці пра паўтары ці два месяцы яго падавілі. А ваши, ваши адносіны да гэтага гістарычнага факту? Станоўчыя ці адмоўныя? Адносіны вельмі станоўчыя. Больш няма чаго дабавіць. Дзякую. Наступны ішоў невысокі мужичок за воськаю. Не ведаю, ведаю. Да. Бо я сам не беларус, а приезжие живут тут, поэтому и не ведают. Живе тут, тому и не ведая. Российский мужик сам не зауважил, який емистый выдал афоризм. Затем меня чекал целый шерох людей разного веку и выгляду, якія понятия не имели. Покуль не потратился типовый пролетар у кепцы. Читал, шлях Ильича, да. Ну, это не Спутский край, да, газета. Ага, и что вы ведаете? Ну, что тут, как ну, бы, восстали они тут, м, полк Слуцкий ж какой-то был. Ну, я же продолжение не знаю. ж, Ну, я и раньше слышал, в принципе. І ваші адносіны да этого гістарычнага факту? Станоўчыя ці адмоўныя? Ну как, конечно, бороться с большевиками, это однозначно. Я в этом не, не сомневаюсь нисколько. Затым мне сустрэўся вельмі інтэлігентны студэнт у акулярах. прыйшоў там змагаліся за свабоду беларускага народа ну супраць расійскіх гэтых захопнікаў і са школы чуў і парадыю тэлебачанню раней гаварым. я цалкам падтрымліваю гэта Дякую. а вунь ідзе мужчына явна з цяжкім лёсам а можа і крымінальным мінулым нет не вообще не слышу ничего в 60-х годах было восстание там ну я имею в виду там суд когда полили а 20-х не слышал ничего. Затым мне потрапіліся тыя, хто абавязкова па роду службы павінен ведаць пра двадцаты год міліцэйскі патруль. Ну, было такое годзе не было бы Не ну сейчас на ну, ну, место на данный момент место у них, которые сегодня выступаты і не знаю, што не добіваецца. А ваше, вот, ваше особистое ставление до этого историчного факта в 20-м году? Ну, истор, историю не, не изменишь уже. Да, в это время, ну, на мой взгляд, это уже было нормально. Пасля чарговага дзясятку нязнаючых на пляц ізноў выйшаў знаючы мужчына у палітой гальштуку. Я слышу, это было восстание против комміческой власти в свое время. Еще это были недовольные крестьяне. Я думаю, что это были видно, в свое время зажиточные, да? Видимо, потому и восстали. Это я слышал. А ваше ставленне асабістае да гэтага гістарычнага факту? Знаете что, если бы я жил в то время, я бы сказал. А сейчас, по нынешнему времени, я, например, жалею, что ушел этот союз, который у нас был. А вось цікавая трансфармацыя ў часе. Я пагутару з прыгожаю кабетаю. Нет, не слышали. Абсолютно ничего не слышали. Слышали, что 23-го забастовка предпринимателей будет. Может, это одно и то же? Сыходить с пляцу мне не хотелось, не глядячи на то, что парадком змерз. Сдавалось, что я еще не почув самого головного отказу. Нареште снова сустрел сытого молодена, после отказу якого вырушил нареште покинуть Слуцак. Слышал? Ну, в общем, э, про разверстки тут эти были какие-то и восстал народ как-то ну, особо так, это, так к этому никак не отношусь безразлічна. Насамрэч адказ на тое бабульчына пытанне вельмі просты. Свая ўлада гэта тая, пры якой народу не прыходзіць у галаву хапацца за зброю, ці то камень, ці то стрэльбу. І дзякуй Богу, што прыклад дадзены 80 гадоў таму не прайшоў незаўважана. Хай пакуль для меншасці. Зміцер Бартосік так і не знайшоў ёмістыя ацэначныя фразы пра слуцкае паўстанне два году сярод землякоў паўстанцаў. У чым прычына і ў чым спецыфіка гістарычнай памяці беларусаў. Пра гэта задумаўся Сергій Харыўскі. Неяк у грузінскім мястэчку горы, тым самым, дзе нарадзіўся правадыр народаў, я спытаўся ў дзядо, што сядзелі перад хатаю, у якім баку музей Сталіна дазнаўшыся што я з беларусій яны ўтрох выклікаліся мяне правесці я быў ад душы рады гэткаму выпадку бо тыя дзяды на выперадкі распавялі мне пра свой горад перада мною паўстала ледні ўся тысячагадовая гісторыя краю калі ж дайшла гутарка да сталіна старыя раптам не паладзілі не не яны не ставілі пад сумнеў палітычныя перакананні ці метады свайго земляка зямляцтва для грузінаў рэч святая дык вось адзін з дзядоў красамоўнавыю генеалогію сталіна ад пятра першага не забыўшыся прытым у плесці што і расійскі цар сам меў у жылах кроў грузінскіх князёў баграціані другі яму запярэчыў і давёў не менш пераканаўча што сталін нашчадак пражавальскага а трэці відаць усё ж крытычна настроены да спадчыны сатрапа вытлумачыў што сталін наогул не грузін а асетін У кожным разе гэта цікава было слухаць. Ніякіх падобных спрэчак у Беларусі я не чуў. Ну хто б у нас выводзіў радавод Машэрава аж 17 стагоддзя. Беларусы збольшага мала цікавяцца гэткімі рэчамі. Роўна ж як і праўдзівай гісторыяй свайго краю. Аднаго разу на паміры я наўбум запытаўся першага стрэчнага міліцыянта пра руіны крэпасці, якую я быў пачаў фатаграфаваць і міліцыянт распавёў у агульных рысах гісторыю фартэцыі ад 5 стагоддзя да нашай эры. Праз колькі дзён я спраўдзіў ягоныя словы ў энцыкляпедыі і ўсё аказалася праўдаю. Далі Бог, не магу ўявіць сабе беларускага міліцыянта, які б распавёў пра гісторыю быхаўска ці любчанскага замкаў, Хоць бы і словамі з якога даведніка простую шкуртатую гістарычную памяць беларусы называюць курганы сваіх продкаў то шведскімі то французскімі то татарскімі магіламі і нікому ў галаву не прыходзіць што это лухта папросту у гэткім кароткім выглядзе гісторыя лепей кладзецца ў беларускія галовы а што да праўды каб не ведалі беларусы па-іншаму выглядала б і краіна прасцей замяніць сваю гісторыю на чужыя байкі напрыклад пра то добрых расійскіх цароў ці пра суворава, які павесіў свой картуз на бярозу. Калі ж распавядаць пра ордэн картузіянаў, які дапамагаў і касцюшкоўцам і паўстанцам 1832 году, то змяняецца наогул сістэма вартасцяў. вызвалітелі становяцца ворагамі. Зусім не абавязкова кожны народ павінен нагэтулькі прасякацца сваёй гісторыяй, як тыя грузіны, вельмі спакойна ставяцца да сваёй нацыянальнай гісторыі напрыклад галянцы італьянцы ды французы але там іхная гісторыя на гэтулькі каласальная што ўжо належыць цэламу свету і ў паасобных прадстаўнікоў гэтых нацыяў няма ніякай персанальнай адказнасці за гістарычную памяць бо ўсё іхнае да драбнюткаў ужо легла ў сусветнай энцыклапедыі возьми з паліцыі дазнайся да ці то пра Карла вялікага ці то пра старажытны рым. Але вось жа скандынавы ставяцца да сваёй спадчыны з кранальнай рупнасцю. Ісланцы вучаць дзяцей складаць новыя сагі і чытаць старажытныя на памяць. Шведы не толькі зберагаюць стогадовыя сверны ды пуні, але ведаюць імёны іх будаўнікоў і гаспадароў, Неверагодна, каб у Беларусі старая хата ці млын заносілася ў каталях разам з імёнамі іхных колішніх уласнікаў. Пра гэта не варта пытацца нават у музеі народнага дойлідства, што пад строчыцамі. Памятаю, як у дзяцінства я быў уражаны польскімі дзіцячымі кніжкамі ды часопісамі. Нацыяналізм там фантанаваў. Усе пераможныя польскія рыцары, крылатыя гусары, ды канстытуцыя 3 траўня, горыч падзелаў мундуры часоў пілсуцка. Зусім нядаўна нешта падобнае пачыналася было і ў Беларусі. Завярвала было краязнаўства, людзі зачытваліся караткевічам, арловым тарасавым. Іхныя кнігі выходзілі вялізнымі, як па сённяшніх мерках накладамі, выходзілі і разыходзіліся. І пасмялелыя старыя пачалі ўжо казаць праўду. Як только афіцыйна была прызнаная праўда пра курапаты, раптам людзі ўспомнілі дзясяткі такіх месцаў па ўсёй Беларусі і мову сваю таксама успомнілі, а якая ж памяць без мовы. Цяпер ізноў не помняць. Але як той пяяў і гэты лад не назаўсёды. І будзе яшчэ той час, калі любы стрэчны мне міліцыянту ў быхаве ці любчы распавядзе мне пра тамтэйшыя замкі, усё як след. Сергей Харыўскі міжволі падвёў нашу сённяшнюю гаворку да наступнай высновы. У свядомасці беларускага люду жывуць толькі тыя ацэначныя трапныя фразы пра падзеі гісторыі, якія накінутыя расійскай і савецкай ідэалогіяй праз сродкі масавай інфармацыі і дасціпных пісьменнікаў журналістаў з гэтых сродкаў. Мне даводзілася чуць вельмі характэрны прыклад. Калі людзі тлумачылі паходжанне назваў радашкавічоў краснага і маладэчна. Маўляў, ехала тут некалі расійская імператрыца кацярына другая, і ў яе на шляху стаялі ўзрадаваныя натоўпы мясцовых жыхароў. Радашкавіцкія крычалі: « Радуйся, красненскія, красная, а маладэчынскія маладзіца. Лухта, вядома, але надта ж западае ў памяці і чэпка там трымаецца. Дык можа быць, звёўшы ўсё сказанае вышэй разам, варта творцам нашага нацыянальнага адраджэння добра задумацца пра тое, каб самім пачаць не толькі пісаць кнігі ды артыкулы, а прыдумляць такія вось трапныя выразы, якія б адлюстроўвалі не чужыя акупацыйныя, а патрыятычныя ідэі удалы выраз лёгка запомніцца і распаўсюдзіцца самімі людзьмі а яшчэ западзе ў народную памяць надоўга калі не назаўсёды а